41 skirsnis. Perskirimas 58. Trys lietingos dienos išimtinis reiškinys vasarą Romoje ir kruša krintanti, priešingai gamtos tvarkai, ne tik dieną ir vakare, bet net vidurnaktį nutraukė reginius. Žmonės ėmė nerimauti, kai kas pranašavo menką vynogių derlių, o kai vieną popietę žaibas išlydė Kapitolijuje bronzinę Cerero statulą, buvo liepta nešti aukas į Jupiterio Salvatoro šventyklą. Ferero žiniai pasklydė gandą, kad dievų rūstybė krito ant miesto, nes per ilgai delsiama nubausti krikščionis, todėl minios ėmė reikalauti, kad nieko nelaukus, bet kokiu oru žaidynės būtų tęsiamos ir nudžiugo visa Roma pagaliau išgirdusi, kad po trijų dienų pertraukos reginiai vėl prasidės. Tuo metu nusistovėjo ir gražus oras, Į amfiteatrą nuo aušros iki nakties buvo sugužėję tūkstančiai žiūrovų. Cezaris taip pat atvyko ankstis su vestalėmis ir dvariškiais. Reginys turėjo prasidėti krikščionių tarpusavio kautinėmis, todėl jie buvo aprengti kaip gladiatoriai, gavo visokiausių ginklų, kuriuos naudojo kovotojai profesionalai ir pulimui ir gynybai. Tačiau publika nusivylė. Krikščionys metė ant smėlio tinklo šakes, jėtis, kardus ir tuo jau pat ėmė glėbešių atiskatinti vienas kitą ištvermingai pakelti kančias ir mirtį. Tada didžiausia nuoskauda ir pasipiktinimas apėmė minių širdis. Vieni juos kaltino silpna dvasiškumu ir bailumu, kiti tvirtino, jog jie atsisaka kautis tyčia iš neapykanto žmonėms ir nenorėdami suteikti džiaugsmo, kurį paprastai kelia parodytą narsą. Pagaliau Cezario įsakymų prieš juos paleido tikrus gladiatorius ir šie vienu akimoju išžudė klūpančius ir beginklius krikščionis. Tačiau pašalinus lavonų žiūrovai vietoj kovų pamatė virtinę mitologinių vaizdų sugalvotų paties Cezarių. Jie išvydo ant Etos kalno gyvą degantį Herkulį. Vinicijus krūptelėjo pagalvojęs, kad Herkulio vaidmeniui galėjo būti parinktas Ursas, bet matyt ištikimam lygijos tarnui eilė dar neatėjo, nes ant laužo sudegė kažkoks kitas Vinicijui visai nepažįstamas krikščionis. Užtat vėlesnėme reginyje Kilonas, kurio Cezaris nenorėjo atleisti nuo cirko lankymo, pamatė pažįstamų žmonės. Buvo rodoma Dedalo ir Ikaro mirtis. Paaiškinimas Dedalas, kuris pasak kitų legendų įstengė atskristi iš Kretos į Siciliją, Romos amfiteatruose žūdavo tą pačią mirtimi kaip ir Ikaras. Paaiškinimo pabaiga. Dedalą vaidino Euricijus, tas pat senolis, kuris kadaise parodė Hilonui žuvie ženklą, o į karą jo sunus Kvartas. Abudu juos išradinga mašina iškėlė į viršų, paskui iš didžiulių aukščių staiga metė į areną ir jaunasis Kvartas nukrito taip arti Cezario pakilos, kad aptaškė kraujais ne tik išorinės puošmenas, bet ir purpurų aptrauktus turėklus. Hilonas kritimo nematė, nes buvo užmerkęs akis, tik tai girdėjo duslų kūno dunkstelėjimą. O kai netrukus išvydo čia pat kraują, vos neapalpo antrą kartą. Tačiau vaizdai greitai keitėsi. Skaičias mergelės prieš mirtį begėdiškai privartavo, žvėrimis persirengė gladiatoriai ir jų kančios pradžiugino minio širdis. Žiūrovai matė kibelės ir cerero žinias, matė danaides, matė dirkę ir pasifaja matė galiausiai paauglės, perplėšiamas laukinių žirgų. Vinia plojo vis naujoms tezajo išmonėms, o jis išdidus ir laimingas dėl tokių plojimų dabar ne valandėlės netitraukė nuo akies smaragdo ir žiūrėjo į geležimi draskomus baltus kūnus ir konvulsišką aukų raitimasi. Tačiau buvo parodyta ir vaizdų iš miesto istorijos. Po merginų žiūrovai išvydo Mucijų Scevolą, kurio ranka pririšta prie degančio trikojo, paskleidė skrudančios mėsos dvoką po visą amfiteatrą, bet jis kaip tikras scevalas stovėjo be aimanų, akis pakilęs aukštyn ir šnipždėjo maldą pajuodusiomis lūpomis. Kai jis buvo pribaigtas ir lavonas išvilktas į spoliarijų, prasidėjo įprasta vidunienio pertrauka. Cezaris su vestalėmis ir Augustijonais paliko amfiteatrą ir nuėjo į tam tyčia pastatytą didžiulę purpurinę pavienę, kur jam ir jo svečiams buvo paruošta puikiai užkanda. Dauguma publikos taip pat pasiekė jų pavyzdžių ir paplūdo lauk, susispėtė smagiais būreliais palei pavienę, leido pailsėti nuo ilgo sėdėjimo pavargusiems sanariams ir vaišinosi patiekalais, kuriuos iš Cezario malonės gausiai nešiojo vergai. Tik visų smalsiausi palikę suolus išėjo į areną ir, čiupinėdami kraujo prisigėrusi lipnų smėlį, postringavo, kaip žinovai ir mėgėjai, kas jau parodyta ir kas dar bus. Netrukus išėjo ir postringautojai, kad nepavėluotų į puotą. Liko vos keli žmonės, kuriuos sulaikė nesmalsumas, o užuojauta būsimoms aukoms. Šie prisiglaudė tarpuose arba ant žemesnių suolų, o tuo metu vergai išlygino areną ir ėmė kasti joje duobes, vieną šalia kitos – eilėmis per visą plotą nuo vieno krašto iki kito taip, kad paskutinį atsidūrė per keliolika žingsnių nuo Cezario pakilos. Anapus cirko arenos klido minios klegėsiai, šauksmai ir plojimai, o čia kažlygiškų skubotumu buvo rengiamos naujos kančios. Staiga atsvėrė kunikulai ir iš visų jų į areną prižiūrėtojai ėmė varyti pulkus krikščionių, nuogų tempiančių kryžius ant pečių. Arenoje juk knipždėte knipždėjų. Bėgo seniai sulinkę po medinių rastų našta šalia jų vyrai pačiame žydėjime, moterys įsitaršiusiais plaukais, kuriais tengėsi pridengti savo nuogumą, paaugliai ir visai maži vaikai. Dauguma kryžių, kaip ir pačios aukos, buvo apipinti gėlėmis. Cirko prižiūrėtojai pliekdami nelaimingus susirimbais, vertė guldyti kryžius šalia iškastų duobių ir sustoti prie jų eilėmis. Šitaip turėjo žūti tie, kurių Pirmą žaidinių dieną rengėjai nesuspėjo įmesti į šunų ir laukinių žvėrių nasrus. Dabar juos griebė juodukai vergai ir paguldė aukštielninkus ant kryžių, kalė prie skersinių jų rankas taip uoliai ir spačiai, kad po pertraukos sugrįžusi minę rastų visus kryžius jau pastatytus. Visame amfiteatre bildėjo plaktukai – Tas garsas aidėjo viršutinėse eilėse, pasiekė net aikštę aplink amfiteatrą ir pavienę, kur Cezaris vaišino vestales ir bičiulius. Ten susirinkusiai gėlė vyną, šaipėsi iš Hilono ir kuždėjo jausi malonių žodžius vesto žinėms. O arenoje virė darbas, vinys migo į krikščionių delnus ir pėdas, čežėjo kastuvai, užversdami žemę, duobes su įstatytais kryžiais. Tarp aukų, kurioms netrukus turėjo ateiti eilė, buvo ir Krispas. Liūtams pristigo laiko jį sudraskyti, tad jam atiteko kryžius ir jis visada pasirengęs mirti džiaugėsi, kad artėja jo valanda. Atrodė šiandien kitaip, nes išdžiūvęs kūnas buvo visai nuogas, tik strėnas dengė iš gebenių supinta juosta, o ant galvos buvo uždėtas rožių vainikas. Tačiau akise, kaip visada, spindėjo ta pati neįsenkanti energija, o iš po vainiko kyšojo tas pats rūstus ir fanatiškas veidas. Nepasikeitė ir jo širdis, kaip anksčiau kunikulę gazdino dievo rūstybę, kailiais aptemtų savo brolius, taip ir šiandien svaidė žaibus, užuot guodęs. Dėkokite atpirkėjų kalbėjo, kad leidžia mums mirti tokią mirtimi, kokią pats numirį. Gal dalis jūsų kalčių bus už tai jums atleista, bet vis tiek drebėkite, nes teisybė turi nugalėti ir negali būti vienodo atpildo ir blogiesiems, ir geriesiems. Ir jo žodžius lydėjo plaktukų dunksėjimas, vergai kalė aukų rankas ir kojas, vis daugiau kryžių kilo arenoje, o Krispas, kreipdamasis į tuos, kurie dar stovėjo kiekvienas prie savo kančių medžių, kalbėjo toliau. Regiu atvertą dangų, bet regiu ir atvertą prarąją. Pats nežinau, kokią ataskaitą duosiu viešpačiui iš gyvenimo savo, nors tikėjau, ir neapkenčiau blogio, ir nemirties bijau, bet prisikėlimo, nekančios, bet teismo, nes ateina diena rūstybės. Staiga tarp artimų eilių suskambo kažkoks balsas ramus ir iškilmingas. Nerūstybės, o gailestingumo diena, atpirkimo ir palaimos diena, nesakau jums, Kristus priglops jūs, paguos ir pasodins savo dešinėje. Turėkite vilties, nes štai dangus atsiveria jums. Suliktai žodžiais akys atsisuko į suolus, netgi tie, kurie jau kabojo ant kryžių pakėlė nubliškusias iškankintas galvas ir žiūrėjo į to kalbėtojo pusę. O jis turėjo visai prie areną supančių aptvarų ir ėmė juo žegnoti kryžiaus ženklų. Krispas ištiesė į ranką, lik norėdamas kirsti, bet pamatęs veidą nuleido delną. Keliai sulinko o lūpos sukuždėjo. Apaštalas Paulius. Didžiausiai cirko tarnų nuostabai suklaupė visi, kurių dar nesuspėta prikalti, o Paulius Tarsietis kreipėsi į Krispą tardamas. Krispai, negrasink jiems, nes dar šiandien jie su tavimi bus rojuje. Tu manai, kad jie gali būti pasmerkti, tačiau kasgi juos pasmerks? Nejau Dievas, kuris už juos atidavė sūnų savo, Nejau Kristus, kuris numirė dėl jų atpirkimo, kaip ir jie miršta dėliai vardo jo, kaipgi gali pasmerkti tas, kuris myli? Kasgi kaltins Dievo išrinktuosius, kas ištars apie tą kraują prakeiktas? Tėve, aš neapkenčiau blogio, atsakė senas kunigas. Kristus labiau liepė mylėti žmonės, negu neapkesti blogio, nes jo mokslas yra meilė, o ne apykanta. Nusidėjau mirties valandą, atsakė Krispas ir ėmė muštis į krūtinę. Tuo metu prie apaštalo priejo solų tvarkdarys ir paklausė, kas tu toks, kad kalbi pasmerktiesiems? Romos pilietis, ramiai atsakė Paulius. Paskui atsisukęs į Krispą tarė, turėk vilties, nes šiandien malonės diena ir mirk ramybėje, dievo tarne. Du negrai tuo metu priejo prie Krispo paguldyti jį ant kryžiaus, bet jis dar kartą apsidairė aplinkui ir sušuko, broliai mano, melskitės už mane. Iš jo veido išnyko įprasta rūstybė, akmeniniai bruožai pasidarė ramus ir malonus. Pats ištiesi rankas ant kryžiaus kersinio, kad palengvintų kalėjams darbą ir žiūrėdamas tiesiai į dangų ėmė karštai melstis. Atrodė, kad jis nieko nejunta, nes kai vinys smigo gilin į delnus, jo kūnas nė nevirptelėjo, veido neiškreipė ne mažiausias skausmo raukšlelį. Jis meldėsi, kai negrai kalė jo kojas, meldėsi, kai kėlė kryžių ir trypė aplinkui žemę. Tik tai tada, kai minios kvatodamos ir šūkaudamos ėmė plūsti į amfiteatrą, senolis kiek suraukė antakius, lyg būtų piktinėsis, kad pagonys drumšė jam tylą ir saldžios mirties ramybę. Tačiau dar prieš tai Jau buvo pakelti visi kryžiai ir arenoje stūksojo tarsi miškas su kabančiais ant medžių žmonėmis. Ant kryžių skersinių ir kankinių galvų krito saulės spinduliai, o ant arenos platų šešėliai sudarydami lyg juoda supintas grotas, per kurių švietė geltonas smėlis. Šiame reginyje publikai didžiausias malonumas buvo žiūrėti į lėtą agoniją, tačiau niekada lygi šiol niekas nebuvo matęs tokio kryžių tankumino, Arenoje jau buvo tiek vienas prie kito pristatyta, kad cirko tarnai vos galėjo tarp jų prasisprausti. Pakrašiuose daugiausia kabojo moterys, bet Krispa, kaip vyresnį, iškėlė tiesiai prieš Cezario ložę ant didžiulio kryžiaus iš apačių apipinto sausmedžio šakelėmis. Ne viena auka dar nebuvo numirusi, bet kai kurie anksčiau iškeltieji jau alpėjo, niekas nedėjavo ir nemaldavo pasigailėti, kai kurie kabojo palinkusią ant peties arba sukniubusią ant krūtinės galvą, tarsi būtų miegoję. Kiti tarsi susimastę, dar kiti tebe žiūrėdami į dangų, tyliai krūtino lūpas. Tačiau šiame baisiame kryžių miške, šiuose nukryžiuotuose kūnuose, šiuose bežadėse aukose, tvyrojo kažkokia kraupi grėsmė. Minia, kuri popuoto soti ir silinksminosi šūkaudama rinkos į cirką, dabar pritilo nežinodama, kur įsmeigti žvilgsnį ir ką galvoti. Ištemtų moterų kūnų nuogumas jau nebedirgino jos geidulių, niekas net nekirto lažybų, kurios paprastai užvirdavo, kai išeidavo mažiau pasmerktųjų. Atrodė, kad ir Cezaris nuobodžiauja, nes pakreipęs galvą tingių judesių taisėsi vėrinį, o veidas buvo apsiblausęs ir mėguistas. Staiga priekyje kabantis krispas kuris prieš valandėlę dar buvo užmerkęs akis kaip nualpęs ar merdintis žmogus, dabar pravėrė jas ir įsmeigė į Cezarį. Jo veidas vėl pasidarė toks nepermaldaujamas, o žvilgsnis užsiplieskė tokia ugnimi, kad Augustijonai ėmė šnipždėtis, rodydami į jį pirštais, pagaliau ir pats Cezaris juos susidomėjo ir vangiai prisidėjo prie akies maragdą. Įsivyravo didžiausia tyla. Žiūrovų akis buvo prikaustytos prie krispo, o šis mėgino pajudinti dešinę ranką, tarsi norėdamas ją atplėšti nuo medžių. Netrukus jo krūtinė įsitempė šonkauliai įsišovė, jis pradėjo šaukti. Motins žudys, vargas tau. Išgirdę mirtiną įžeidimą, sviestą pasaulio viešpačiui tūkstantinių minių akivaizdoje, Augustijonai nedrįso niekvėptelėti. Hilonas pastėro, Cezaris krūptelėjęs paleido iš rankų smaragdą. Žmonės taip pat užgniaužė krūtinėje kvapą. Krispo balsas aidėjo vis galingiau visame amfiteatre. Vargas tau, žmonos ir brolio žudikė, vargas tau antikriste, bedugnė prasiveria po tavo kojomis, mirtis tiesiai į tave rankas ir kapo duobė tavęs laukia. Vargas tau gyvas lavonė, nes mirsi siaube ir pasmerktas būsi per amžių amžius. Ir negalėdamas nuo medžio atplėšti prikaltų delno, klaikiai įsitempęs baisus dar gyvas panašus į greučius, nepermaldojamas it lemtis, kratė žilą barzdaties Nerono pakylą, kartu barstydama žiedlapius iš rožių vainiko uždėtų ant galvos. Vargas tau žmogžudy, perpildytas tavo saikas ir tavo valanda artėja. Tada dar kartą išsirėžė, Akimirką atrodė, kad atplėš dešinę nuo kryžiaus ir išties ją rūšė į Cezarį, tačiau liesos jo rankos taiga dar labiau ištyso, kūnas sudribo, galva nusviro ant krūtinės ir jis atidavė dvasę. Kryžių miške silpnesniai taip pat pradėjo mikti amžinų miegu. Perskirimas 59. Valdove, kalbėjo Hilonas, dabar jūra kaip alyva ir bangos atrodo miega. Plaukime į Achają, ten tavęs laukia Apolono šlovė, ten tavęs laukia vainikai, triumfas, ten žmonės tave dievina, o dievai priims kaip savo lygų svečią, o ši čia valdovę ir nutraukė, nes apatinė lūpa pradėjo taip drebėti, kad žodžiai virto nesuprantamu lemenimu. Plauksime pasibaigus žaidinėms, atsakė Neronas. Žinau, kad ir šiaip kai kas vadina krikščionis inoksija korpora, nekalti kūnai. Jeigu išvykčiau, tai imtų kartoti visi. Kogi tu bijai, grybę susmukęs? Tai pasakė suraukė antakius, bet tėmų žvilgsniu ėmė žiūrėti į Hiloną, tarsi laukdamas iš jo paaiškinimų, nes tik apsimetė esą šaltakraujus. Tar paskutinį reginį pats įsigando Krispo žodžių ir sugrįžęs namo negalėjo užmigti iš įnešio gėdos, taip pat ir baimės. Tada tyliai klausėsis jų pokalbio prietaringas ir vestinas apsidairęs tarė slaptingų balsų. Paklausyk valdovę, šito senio, tuose krikščionyse yra kažkas keista, jų dievybė duoda jiems lengvą mirtį, bet gali būti kerštinga. Neronas atsakė nieko nelaukdamas, juk ne aš rengiu žaidynės, rengia Tigelinas. Taip, taip, aš, paskubėjo Tigelinas, nugirdęs Cezario atsakymą, tai aš ir man nusispjauti visus krikščionių dievus. Vestinas valdovė taip prietarų pripūsta pūslė, o šis karingas graikas numirtų iš baimės, pamatęs ginančią viščiukus pasišiaušusią perekšlę. Na gerai, tarė Neronas, bet liepk nuo šiol krikščionims nupjauti liežuvius arba usiūti burnas jiems užsiūs jas ugnis, o dieviškasai. Vargas man, sudėjavo graikas. Tačiau Cezarį padrasino akiplėšiškas Tigelino pasitikėjimas savimi. Jis ėmė juoktis ir tarė rodydamas į seną į graiką. Žiūrėkite, kaip atrodo Achilo palikonis. Iš tikrųjų, Hilonas atrodė baisiai. Plaukų likučiai ant galvos visai pabalo, veide sustingo kažkoks begalinis nerimas, panika ir nusiminimas tarpais buvo tarsi apsvaigęs ir puskvaitis, dažnai net neatsakinėjo į klausimus, o kai kada įtūžęs darėsi toks akiplėša, kad Augustijonai stengiasi jo neužkabinti. Toks nusiteikimas užėjo jam ir dabar. Darykite man, ką norite, bet į žaidinės aš daugiau kojos nekelsiu, sušuko silvartingai, spraktelės pirštais. Neronas valandėlę jį pažiūrėjęs, kreipdamas įsitigėlį Natalį. Pasirūpim, kad soduose šitas vaikas būtų arti manęs. Noriu pamatyti, kokį jam įspūdį padarys mūsų deglai. Hilona vis dėlto išgazdino Cezario balse suskambėjęs grasinimas. Valdovė teisinosi, aš nieko neižiūrėsiu, nes naktį nematau. O Cezaris atsakė kraupiai nusijuokęs, naktį bus šviesu kaip diena – Paskui kreipėsi į kitus augustijonus, ėmė kalbėti su jais apie lenktynės, kurias ketino surenkti žaidinių pabaigoje. Prie Hilono priejo Petronijus ir palietęs jo petį tarį. Argi aš tau nesakiau? Neišlaikysi. O šis atsiliepė. Noriu nusigerti. Ir ištiesė drebančią ranką į kraterį su vynu, bet neįstengė jo prinešti prie lūpų, o Vestinas visą tai pamatęs – atėmė iš jo indą, paskui prisislinkęs arčiau, smalsiai paklausė, išgastingų veidų. Ar tave persekioja furijos? Ką? Senis kurį laiką prasižiuoja žiūrėjo, lik nesuprasdamas klausimų, ir ėmė mirkčioti akimis. Vestinas pakartojo. Ar tave persekioja furijos? Ne, atsakė Hilonas, bet man prieš akis naktis. Kokia naktis? Te būna, dievai tau maloningi, kokia naktis. Klaiki, neperėgima naktis, kur kažkas juda, kažkas lenka prie manęs, tačiau aš nežinau, kas ir bijau. Aš visada buvau įsitikinęs, kad tai burtininkai. Ar tu ką nors sapnuoji? Ne, nes nemiegu. Aš nemaniau, kad juos taip pasmerks. Ar tau jų gaila? Kam jūs liejate šitie kraujo? Girdėjai, ką kalbėjo tas nuo kryžiaus? Vargas mums. Girdėjau, ilė atsakė Vestinas, tačiau jie juk padegėjai. Neteisybė. Ir žmonių padermės priešai. Neteisybė. Ir vandens nuodytojai. Neteisybė. Ir vaikų žudikai. Neteisybė. Tai kaipgi čia? paklausė nustebęs Vestinas. Tu juk pats taip kalbėjai ir išdavė juos į Tigelino rankas, Jau apglobė mane naktis ir mirtis eina vis artyn, tarpais man atrodo, kad aš jau miręs ir jūs taip pat. Ne, tai jie miršta, o mes gyvi, tačiau pasakyk man, ką jie regi mirdami. Kristų. Tai jų dievas, ar jis galingas? Tačiau Hilonas atsakė taip pat klausimu, kokie ten deglai liepsnaus soduose? Ar girdėjai, ką sakė Cezaris? Girdėjau ir žinau, tai vadinamieji sarmentici ir semaksijai. Jie aprengiami sakų primirkytomis mirtininkų tunikomis, pririšami prie stulpų ir padegami, kad tik jų dievas neatsiųstų miestui kokios nelaimės. Semaksijai – tai baisi mirties bausmė. Jau geriau tokia, nes nebus kraujų, atsakė Hilonas. Liepk vergui, kad pakeltų man kraterį prie lūpų. Noriu gerti, bet išlieju vyną, ranka man dreba iš senatvės. Ir kiti tuo metu kalbėjo apie krikščionį senasis Domicijus, Afras, tyčiojosi iš jų. Jų tokia daugybė, kalbėjo jis, kad galėjo sukelti vidaus karą. Ir prisimenate, kai kas nuogastavo, kad jie nesumanytų gintis, o jie miršta kaip avelės. Pamėgintų kitaip, tarė Tigelinas, o Petronijus atsiliepė, klystate, jie ginasi. Kokiugi būdu? Kantrybė. Tai naujas būdas. Be bejonės. Tačiau ar galite pasakyti, kad jie miršta kaip paprasčiausi nusikaltėliai? Ne. Jie miršta taip, tarsi nusikaltėliai būtų tie, kurie juos pasmerkė mirti. Tai yra mes ir visi Romo žmonės. Kokie paistalai, sušuko Tigelinas. Hik Abdera. Paaiškinimas – Patarlė virtęs posakis reiškia štai kvailiausias iš kvailių. Paaiškinimo pabaiga. Kiti paveikti jo išvalgaus pastabumo dairėsi vieni į kitus nustebę ir kartoju. Teisybė, jų mirtis kažkokia skirtinga, nepaprasta. Sakau jums, kad jie regi savo dievybę, sušuko iš šalies vestinas, tada keli augustijonai kreipėsi į Hiloną. Ei, senė, Tu juos gerai pažįsti, pasakyk mums, ką jie regi. Graikas pliūptelėjo iš burnaus vyną Antonikus ir atsakė, prisikėlimą. Ir ėmė taip drebėti, kad arčiau sėdintys svečiai pratrūko kvatoti. Perskirimas 60. Jau kelintą naktį Vinicijus praleidžia nenamie. Petronius spėjo, kad jis gal vėl sumanė kokį naują planą ir stengėsi išvaduoti lygiją iš Eskvilino kalėjimo, bet nebenorėjo nieko klausinėti, kad neužtrauktų nelaimės tam darbui. Šis rafinuotas skeptikas iš dalies taip pat pasidarė prietaringas, tikliau sakant, nuo to laiko, kai jam nepavyko išplėšti merginos iš mamertinų požemių, paliovė tikėję savo žvaigždę. Beje, ir dabar nelabai turėjo vilties, kad Venicijaus pastangos gerai baigsis. Eskvilino kalėjimas paskubomis įrengtas rūsiuose tų namų, kurie buvo sugriauti bandant užkirsti kelią gaisrui, buvo po teisybei netoks baisus kaip senasis Turianas šalia Kapitolijaus, bet užtat šimtą kartų budriau saugomas. Petronijus puikiai suprato, kad lygija ten perkelta todėl, kad nenumirtų ir neišvengtų amfiteatro. Tad jam nesunku buvo suvokti, kad kaip tik dėl tos priežasties – ir turi būti saugoma kaip akies vyzdys. Matyt, kalbėjo savo, Cezaris su Tigelinu numatė ją kažkokiam ypatingam, visų baisiausiam reginiui, ir Vinicijus greičiau pažos, negu sugebės ją ištraukti. Tačiau ir Vinicijus jau prarado viltį, lygiai išgelbėti. Šį kartą tai padaryti gali vien Kristus. Jaunajam tribūnui dabar rūpėjo tik galimybė ją pamatyti kalėjime. Jau kiek laiko jam nedavė ramybės mintis, kad Nazarijus vis dėlto prasiskarbė į Mamertinų kalėjimą kaip samdytas lavonų nešėjas, taigi ir jis pasiryžo išmėginti šį kelią. Už didžiulę sumą papirktas dvokiančiųjų duobių prižiūrėtojas pagaliau jį priėmė į savo būrį, kas nakt siunčiama į kalėjimus išnešti lavonų. Didelio pavojaus, kad Venicijų kas nors pažins, tikrai nebuvo, Nuo to saugojo naktis, vergų apdaras ir prastas kalėjimo apšvietimas. Pagaliau, kam galėjo ateiti į galvą mintis, kad patricijus konsulų vaikaitis ir sūnus gali atsidurti laidotųjų būryje, pasmerktame kesti kalėjimų bei dvokiančių duobių smarvę ir stoti į darbą, kurio griebti žmonės verčia tik nelaisvį arba didžiausias skurdas. Tačiau atėjus lauktam vakarui, Vinicijus su džiaugsmu susijosiais trėnas – apsiviniojo galvą terpentino primirkytų skudurų ir plakančia širdimi kartu su pulkeliu kitų laidotųjų nuėjo į Eskviliną. Pretorijonų sargyba nedarė jam kliūčių, nes visi turėjo atitinkamas teseras, kurias Tenturijonas patikrino žibinto šviesoje. Netrukus didelės geležinės durys atsivėrė ir jie suėjo į vidų. Venecijus išvydo erdvų skliautuotą rūsį, iš kurio galėjai pereiti į kitus. Blausų žiburėliai apšvietė žmonių prigrūstą patalpą, kai kurie jų gulėjo pasieniais įmigę, o gal numirę, kiti apspitę viduryje stovinti didelį indą su vandeniu, gėrė kaip kašlygiai skamuojami, dar kiti sėdėjo ant žemės, alkūnės įrėmė į kelius ir rankomis susijėmė galvas, kur nekur miegojo prie motinų prisispaudę vaikai. Aplinkui buvo girdėti čia dėjonės ir garsus tankus ligonių alsavimas, čia verksmas, čia maldo šnipždėsys, čia pusbalsių traukiamos giesmės, čia prižiūrėtojų keiksmai. Požemyje buvo lavonų tvaikas ir kamšatis, niuriuose pakampėse krutėjo tamsios figūros, o arčiau mirkčiuojančių spinksulių šviesoje buvo matyti nubliškę, išgazdinti, sublogę ir išbadėję veidai, užgesusiomis arba karšlygiškai degančiomis akimis – pamėlusiomis lūpomis, prakaitų pažliugusiomis kaktomis ir sulipusiais plaukais. Kertėse garsiai klejojo ligoniai, kiti šaukėsi vandens, dar kiti, kad greičiau vestų mirti. Nors čia buvo netoks baisus kalėjimas kaip Tulianas, bet Vinicijui pakirto kelius šis vaizdas, užgneužiai kvapą. Vien pagalvojus, kad lygiai yra patekusi į tokį skurdą ir nedalę, plaukai jam pasišiaušė ant galvos, o krūtinė sustingo nevilties šauksmas. Amfiteatras laukinių žvėrių, iltys, kryžiai, viskas buvo ne taip baisu, kaip šie siaubingi pilni lavonų tvaiko požemiai, kur iš visų kampų žmonės maldavo. Veskite mus mirti. Vinicijus suleido nagus į delnus, nes jautė silpstas ir netenka sąmonės. Viskas, ką lygi šiol buvo patyręs, ir meilė, ir skausmas dabar pavirto jame vieninteliu mirties troškimu Tuo metu šalia suskambėjo dvokiančių duobių prižiūrėtojo balsas. Kiek šiandien turite lavonų? Bus koks tuzinas, atsakė kalėjimo sargas, bet iki ryto atsiras daugiau, nes ten pasieniuose kai kurie jau gargaliuoja.